Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Ստեփանակերտը 2021 թվականին խճանկար ավելի շուտ գյուղապետ, քան թաղային կոմիտեի նախագահ։ Այսպես է անվանում հասարակական իր գործը աչափնյակի թաղկոմի նախագահ Արեն Բալայանը։ Անցած 2021 տարին Ստեփանակերտը դիմավորեց առանց ամանորյա գույների ու լույսերի, առանց տոնածառի։ Քաղաքապետարանը եւ ոչ մի միջոցառում չկազմակերպեց։ Պատերազմը նոր էր ավարտվել։ Վերքերը բոլորովին թարմ էին։ Մայրաքաղաքի բնակիչները եւս նոր տարին նախկինի պես նշելու սիրտ չունեին։ Մաղալներ մնացին առանց կրակի։ հրթիռահրետակոծությունից մասամբ կամ ամբողջությամբ ավերված տներ, գրթական, առողջապահական հիմնարկներ, այլ օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ, վերականգնողական աշխատանքները, որ սկսվել էին հրադադարից անմիջապես հետո 2021-ին շարունակվեցին։ Առաջին հերթին ուշադրություն դարձվեց վնասված բնակֆոնդի նորոգմանը, մանավանդ որ բռնի տեղահանված բնակչության մի մեծ քանակ հանգրվանել էր մայրաքաղաքում։ Հայաստան տարհանված ստեփանակերտիները աստիճանաբար վերադարձան, գիտենալով, որ անվտանգության կայուն երաշխիքներ չկան, որ ռուսական Քաղաքական խաղապահների ներկայությունն անգամ հետ չի պահում հակառակորդին սադրանքներից, գիտակցելով, որ Արցախը թեկուզ բզգտյալ ձերքից չտալու, կորսված հողերը հետ բերելու միջոցներից լավագույնը հայրենիքում ապրելն է։ Տեղահանվածների հաշվին Ստեփանակերտի բնակչության թիվն էականորեն աճեց։ Դա բնականաբար խնդիրներ առաջացրեց տրանսպորտային սպասարկման, ճանապարհային երթևեկության, աղբահանության, ջրամատակարարման եւ այլ ոլորտներում։ Շուրջօրյա ջուր մատակարարելը բարթացավ հատկապես ամռանը։ Օդի բարձր ջերմաստիճանը, մթնոլորտային տեղումների պակասը հանգեցրին նրան, որ որոշ թաղամասեր ոչ թե օրերով, շաբաթներով ջրազրկվեցին։ Ջրմուղ կոյուղի ընկերությունը ստիպված էր բնակչությանը ջուր բաշխել ջրատար մեքենաներով։ Կարմիր խաչը ջրաբաքեր տեղադրեց փողոցներում, որպեսի տեղի ունեցածը չկրկնվի, մասնագետների խորհրդով պատարագետի ջուրը հասցվելու է Ստեփանակերտ։ Աշտանքները սկսված են։ Ստեփանակերտում են գործում Հադրութի եւ Շուշիի շրջվարչակազմերի աշխատակազմերը, քրթական եւ այլ հիմնարկներ։ Տիգրան Մեծի փողոցի մանկապարտեզը, որի շահագործմանը երկար էին սпасել Ստեփանակերտի փոքրիկները, տրամադրվեց շուշեցիներին։ Հադրութի երեխաները եւս առանձին մանկապարտեզ ունեն։ Այս ամենն այն դեպքում, երբ մայրաքաղաքի բազմաթիվ փոքրիկ բնակիչներ զրկված են մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից, տեղերը չեն հերիքում։ Ստեփանակերտին չի դժգոհում, քանի որ ըմբռնում է, որ տունուտեղից զրկված մեր հայրենագիցները դրա կարիքն ավելի շատ ունեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքում բռնի տեղահանվածներին հարազատի պես բարյացակամորեն են վերաբերվում, պատրաստակամորեն օգնում նրանց։ Մի բան է միայն զարմացնում եւ զայրացնում։ Որոշ ստեփանակերտիների համար փող թխելու այո, թխելու եւ ոչ թե վաստակելու լայն հնարավորություն է բացվել։ Հայրենակցի ողբերգությունը դարձել է նրանց երջանկությունը։ Չեմի հայրենակցի ուրիշի, եթե ուրիշ չհամարեին, ապա տնազուրկ այդ մարդկանցից անգամ հավաբների համար աստխաբաշխական վարձեր չէին պահանջի։ Պետության ամենամեծ մտահոգությունը անվտանգությունից հետո երևի թե տեղահանվածներին բնակարաններով ապահովելն է։ Ստեփանակերտում եւ ոչ միայն աննախադեպ բնակարանային շինարարություն է ծավալվել։ Կառուցվում են բազմահարկ շենքեր, այդ թվում 12 եւ 16 հարկանի։ Բնակմակերեսով ապահովելու համար ոչ միայն տեղահանվածներին, այլև առանձին սոցիալական խմբերի պատկանող անձանց զինծառայողներին։ Շրջաններում նոր բնակավայրեր են հիմնվում տեղահանվածներին համահավաք ըստ յուղերի բնակեցնելու համար։ Այդ բնակավայրերի կառուցմամբ առաջկա տարիներին Ստեփանակերտում վիճակը փոքրինչ կթեթևանա։ Աղբը չնայած ուշացումով հանում են, ճանապարհների երկայնքով գրպանիկներ են կառուցվում, խցանումները ինչ որ չափով կանխելու համար եւ այլը, բայց ահա բացօթյա ապուրինի արևտրի դեմ քաղաքապետարանը այն տպավորությունն է անզոր է։ Պատերազմից հետո այս արևտուրը աննախադեպ ծավալներ է ընդունել։ Քաղաքապետարանը մի անգամ շրջայց է կազմակերպել, նախազգուշացրել բացօթյա ապուրինի արևտրով զբաղվող սուբյեկտներին։ Որոշ չափով կարգավորվել էր գործը։ Քաղաք քաղաքապետարանը հետևողական չգտնվեց։ Քաղաքապետարանի վրա ազդում են, չեմ կարող ասել, բայց դրանից հետո ստեղծված բարձի թողի վիճակը գնալով խորանում է։ Անցորդից մայթերը խլած վաճառողները սպառնում են, ճիշտը կուզեք ահաբեկում, թողնեն գնանք էս երկրից։ Իբր այդ կերպ օրվա հաց են վաստակում։ Թշվառներ մեջները կան, բայց շատ քիչ։ Եթե համարում են, որ պիտի հանդուրժվի իրենց ապօրինությունը, սոցիալական վիճակը նկատի առնելով, ապա ինչու իրենք հաշվի չեն առնում գնորդի սոցիալական վիճակը, գներ կրակելիս, գներ, որ այնքան բարձր են, որ հաճախ ապրանքի կողքով անցնում ես միայն։ Երևի հիշում եք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Վերածննդի հրապարակում ստենդ էր ստեղծվել զոհվածների լուսանկարներով, կարելի է ասել տնայնագործական մակարդակով։ Տարերայնորեն արված նայլ կերպ չերել կարող լինել։ Անձրևից, ցրտից ու ձյունից լուսանկարները խունանում էին։ Տեղն այլևս չէր հերիքում։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած զինծառայողների հանրապետական միության նախաձեռնությամբ ու քաղաքապետարանի ֆինանսական օժանդակությամբ ազատամարտիկների պուրակում անցած տարվա մարտից սկսյալ հուշատախտակներ տեղադրվեցին զոհվածների լուսանկարներով։ 9 հուշատախտակներում ամփոփված են 1260 լուսանկարներ ոչ միայն Արցախից, այլև հայ Հայաստանի Հանրապետությունից զոհվածների։ Քաղաքապետարանը ստանձնել է նաև զինվորական Պանթեոնի բարեկարգումը, որն իրականացվելու է փուլերով։ Դեռ բարեկարգվում է քաղաքային հուշահամալիրի այն հատվածը, որտեղ հանգչում են աշնանային պատերազմում ընկած քաջորդիները։ 2021-ի մշակութային քիչ միջոցառումներ են անցկացվել Մայրաքաղաքում պատճառը կորոնավիրուսը չէր միայն, սիրտ ու տրամադրություն ով ուներ։ Կորոնավիրուսն էլ մատի վրա մեզ խաղացնում էր։ Կրթական հաստատությունները մեկ փակվում, մեկ անսպասելիորեն բացվում էին։ Այնքան ենք անտելացել այս անիծվածին, որ կարծես էլ բանի տեղ չենք դնում, չնայած շարունակում է կյանքեր խլել։ Եթե ճիշտը կուզեք, մահվան մտքին ենք համակերպվել, Եթե Շուշիից Հայկավան թաղամասի ուղությամբ կրակել են ու գնդակը բնակարանից ներս է թափանցել, եթե Շուշիի տակ աշխատանքային պարտականությունները կատարող երիտասարդին սպանել, ընկերներին վիրավորել են ու դարձյալ շարունակում են կարճած մնալ այս հողին, ուրեմն ամեն ինչի պատրաստ ենք, բայց պատրաստ պիտի լինենք ոչ թե մեռնելու, այլ ապրելով մահվանը հաղթելու։ 2021-ին Ստեփանակերտը ձեռնպահ մնաց տոներ նշելուց։ Մայիսի 9 քաղաքի օրը, որ տոնվում էր սեպտեմբեր ամսվա 4-րդ շաբաթ ոչնչով չարազնացան։ Բացառություն կազմեց հունիսի 1-ը՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Մայրաքաղաքը համեծ ձևով դիմավորեց ամանորը։ Դեկտեմբերի 24-ին վառվեցին Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակի բնական եղևն ու տոնածառի լույսերը։ Արհեստական տոնածառը վերածննդի հրապարակում չտեղադրվեց։ Քաղաքի զարդարանքը պաստառներն ու լուսային էֆեկտներն էին։ կյանքը շարունակվում է։ Պարտությունից հետո ընկճվածությունը աստիճանաբար հաղթահարվում։ Մի անգամ անհնարինը հնարավոր ենք դարձրել, հաղթելով սպառազինությամբ եւ մարդուժով մեզ գերազանցող հակառակորդին։ Մենք դա կարող ենք նորից անել եւ կանենք։ Եթերային ձերուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Արեն Բալայանը 20 տարի է Ստեփանակերտի Արվարձանում է բնակվում, Աչափնյակում։ Սկզբում Մուրաքրոջ տաններ ապրում, արդեն 8 տարի է կառուցած սեփական հարկի տակ։ Մուրաքրոջ ամուսինը Աչափնյակի թղային կոմիտեի նախագահն էր, եւ Արենը մեկ-մեկ օգնում էր նրան։ Հիմա օգնող չէ, ինքն է թաղ կոմի նախագահը, արդեն 4 տարի։ Աչափնյակը ճիշտ է, Ստեփանակերտի թղամաս է համարվում, սակայն կարելի է համարել ինքնուրույն մի համայնք, իրեն յուրահատուկ խնդիրներով։ Մանկավարժ Բալայանից չվարցատրվող հասարակական այս գործը ժամանակ շատ է խլում։ Հարազատները որքան էլ հորդորում են հրաժարվել, տեղի չի տալիս։ Հրաժարվել կհամաձայնի միայն մի դեպքում, որ կիմանակ լսելով զրույցը նրա հետ։ Արդեն 4 տարի է դուք զբաղվում եք աչափնակի հարցերով, պայքարը կշարունակեք, քանի որ խնդիրները կամ չեն լուծվում, կամ մասնակիորեն են լուծվում, կամ ընդհանրապես հետաձգվում են, հուսահատություն ես նկատեցի ձեր խոսքում։ Ոչ, ոչ մի դեպքում մենք վճռական ենք տրամադրված, մինչև էս պայքարելու ենք, որպեսզի մեր թաղամասը լինի ժամանակակից եւ նույնիսկ ģեր ժամանակակից տեսնում ենք մենք աշխարհում որտեղ ինչպես են կառուցում նոր թաղամասեր փոքրիկ երկիր ենք ֆինանսական միջոցները սահմանափակ է դա բոլորը տեսնում ենք գիտենք որ շատ խնդիրներ կան բայց պետք է ուշադրություն դարձնել ցանկացած բնակատեղիում եթե ներկայումս տարբեր տեղահանված գյուղերի համար բնակատեղի ես չեմ ուզում որ բոլորը աչափնյակի ճակատագրին արժանանան պետք է սկզբից վճռականորեն տրամադրվել պետք է ամեն ինչ մանրամասն հաշվարկել եւ մեղավորներին պատժել։ Եթե չլինի պատժելիություն, այսպես է լինելու։ Շարունակվելու է դա նույնը տեղի ունենալու տեղահանված բնակիչների նոր Այսինքն հիմա ամեն ինչ նախագծով է կառուցում ըստ հայտարարությունների, ենթակառուցվածքներ, ամեն ինչ դպրոց, մանկապարտեզ, քանի որ աչափնյակը հիմքից չկառուցվեց, մի քիչ ավելի դժվար է, բայց գոնե նոր աչափնյակը այնտեղ նոր առանձնատներ են կառուցել, հնարավոր էր կառուցել ըստիս, այնպես որ ամեն ինչ հաշվարկված լիներ։ Մարդիկ չբախվեին նոր խնդիրների։ Հնարավոր էր 1-2 հոգու եթե արժանավորինս պատժեին, այս իրավիճակը չի լինի։ Նույնիսկ տներ կային, որ կառուցելուց հետո այո, վթարային է։ Արդեն վթարային է։ Այո եթե մարդը իր աշխատանքը նորմալ չի կատարում, չպետք է հեռացնել աշխատանքից, պետք է պատժել։ Պատժել, որպեսզի ժողովուրդը կամ հենց իր մրցակիցները, գոլեգանները, եթե ինչ որ մրցույթով անցնում են եւ իրենք են խոստանում կառուցել այս կամ այն ենթակառուցվածքը, պետք է բնակչությունը տեսնի, որ այստեղ անպատժելիություն։ Այսինքն պատիժը չլինի գործից հեռացնելը, գործը ձեռքից վերցնելը։ Այո, շատերը երազում են, որ իրենց հեռացնեն գործից եւ այդ գումարները, որ իրենք մսխում են, այսպես ասեմ, գնում են եւ վայելում։ Այդպես չպիտի լինի։ Սա է խնդիրը։ Աչափնակցիները որպես երանդուն, երիտասարդ անznավորության, կարծում եմ, ձեզ վստահում են եւ ինչքան էլ դժվար լինի, դուք պետք է համառեք, պայքարեք անպայման աչափնակի ներկայիս բնակչությունը իմ աչափնյակ տեղափոխվելուց հետո են եկել իսկ այն հիմնական բնակիչները որ կային ես այնտեղ որպես ուսուցիչ աշխատել եմ մոտ 10 տարի շատ լավ հարաբերությունների հետ են բոլորի հետ։ Ցանկացած բնակիչ, եթե դիմում է ինձ ինչ որ հարցով, ես մինչև վերջ իր հետ կարող է 5 անգամ գնամ որևէ բաժին իսկ որ չի վարձատրվում այդ աշխատանքը ինչ որ պահերի ձեզ չի վհատեցնում հետ կանգնել գործին ամբողջությամբ չտրվել չնվիրվել Կարելի ասած որ ոչ։ Հնարավոր է մեկ-մեկ ինքները ձեր մեջ, ինքները ձեր դեմ կարվում եք, բայց մեկ է։ Այո, հարազատները, ընտանիքի անդամները բոլորը ասում են, դա ում է պետք։ Թեկուզ դե ընկերներս, որոնք շատ են տեսնում, որ աչուձախ ամբողջ թաղամասի հարցերով եմ զբաղված եւ չեմ կարողանում բոլոր իրենց այդ միջոցառումներին միանալ, նա բողոքում են ասում են ինչի համար, եթե չի վարձատրվում։ Ինչ վերաբերում է վարձատրությանը, մեր վարձատրությունը գնահատականն է բնակչության։ Եթե գնահատող հասարակություն ունենք, կարելի է աշխատել աչափնակցիները գնահատում են եւ ձեր վարձատրությունը նրանց շնորհակալությունն է երախտագիտությունը միայն շնորհակալությունը բավական է եւ միայն անկեղծ ջերմ հարաբերությունների հերիք է նոր լիցքեր եք ստանում Այո, մանավանդ եթե ինչ-որ մեկի հարցը ժամանակին լուծվում է, Եթե լուծվի աչափնյակի հարցերը, ես արդեն կարող եմ իմ <laughs> այս գործը մեկ ուրիշին վստահել, քանի որ ես արդեն շատ աշխատանքներում եմ ընդգրկված դպրոցի հետ կապված մեծ զբաղվածություն դպրոցում եւ աչափնակցիների խնդիրներն էլ գումարած արդեն անձնական գործերի համար գրեթե ժամանակ գրեթե ժամանակ չի մնում ինչպես դուք ասացիք հավաքույտներին ընկերական ազգականներով են հավաքում եւ այլ եւ այլ ստիպված եք լինում ստիպված են լինում չմասնակցել այո ամբողջ գիշեր նստել դիմումներ մակագրել գրել այս կամ այն կառույցի վրա ինչ որ բաներ բնութագրել բնակիչների հետ կապված տարբեր խնդիրներ մեկ-մեկ մտքներով չի անցել հրաժարվել նորից եմ ասում, եթե լինի այդպիսի մեկը, որ արժանովույն ես կարողանա ներկայացնել մեր թաղամասի խնդիրները, ես կհարաժարվեմ, բայց դեռ չեմ տեսնում մեկին, որ կարող է իր գործերը թողել, ինչպես ես։ Պես ասենք, մեկը լինի, որ զբաղվի այդ խնդիրներով։ Եվ այդ մեկը այսօր դուք եք։ Դե ինչքան որ ստացվում է դեռ բողոքներ չկան, կարծես թե։ Եթե ցանկանաք հրաժարվել, բնակչությունը դեմ լինի։ Կգնաք այդ քայլին ծառայում են բնակչությանը։ Եթե բնակիչները դեմ լինեն, ես պետք է իրենց խնդիրներին լուծում տամ հետո։ Եթե լուծվի խնդիրները, կարծում եմ, որ դեմ չեն լինի եւ մի քիչ էլ ես կհանգստանամ։ Բայց եթե կյանքը զարգանում է, որևէ խնդիր լուծվում է, նորն է առաջանում։ Կյանքը կանգ չի առնում։ Եթե այսօր ենթադրենք ջրամատակարարման հարցը լուծվի, մի այլ խնդիր, արդեն այլ ստանդարտներով։ Իհարկե, խնդիրները չեն վերջանալու անընդհատ։ Բայց հիմնական բայց ամենակարևորը այն ինչ ես իմ արջև դրել եմ այդ խնդիրները պետք է լուծում ստանան որոնք են այդ խնդիրները առաջին հերթին կոյուղու ճանապարհների ջրամատակարարման էլեկտրական գծերի գերեզմանոցի հարցը մանկապարտեզի ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2022 թվականի անդրանիկ հունվարի 14-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։